Ciu tagai visitantoi estas du spezioi de pegoi. La tute eta tir visagia bunt pego similas colore al tiu trioble pli granda. Nigra dorso, blanca ventro, cae nigre blancae flugiloi. Facile oni distingas vir pegon, char gi havas rugian maculon sur la capo. Ciel nomigas la pego pli granda, daurigis demandi Madi. La mesgrada pego, nomata harara pego, venadas cun tre tipa vocio, cae celc foie, ec ne vidante gin miscias che gi trovigas proxime. Ancau gi, pleie shatas smirajon preparitan de via onclo, Via onclo unue faris la truncan mangiuion el dica cedra brancio, li elboris en gi rondain in quart centimetra in truoin ki un li plenigadis per smirajo de arachida pasto maisa semolo aven flocoi, kai vegetala graso ti mixajo es tre nutra mult caloria a parte necessa in vintro ciam temperaturoi mal altas pli ol minus dudek Celsiusot gradoi. Pegoi venas cae picas la frostigitan mixajon cae tiel nutras sin. Pri la harara pego mi havas amusan racont. Ciu volas audi cae resti cun mi? Didi volas ludi cae vocas eli porce ili eliru kelen. Eh, Madi volas audi pli pri birdoi, cae ni du restas sidantai rigardante la corton en nia sun chambro. Do, mi comenzu la raconton. Harara pego venadis cae frapadis dum tuta semaino sam loce por fari truon sur alta, dica cae verticala brancio de rugia acero. Ciam la truo estis tre profunda, mi ne plu vidis la laborantan pegon ce la truo, sed mi bone revidis gin dum la momentoi ciam gi elgetadis ligneroin e la truo. Poste, cune, la birda paro alportadis tre delicata in fibroin cae faris conforta neston. Tie, in tiu profunda truo, la femala harara pego covis sia ovoin. La tagon, ciam la idoi el iris, Mi povis bone audi ilin. Ili forte criis al gepatroi che ili portu ion por mangi. Tiam estis fino de maio, varme, cae flugis iam diversae insectoi, sed la idoi estis malsatai, cae protio tre lautai. Via onclo scherce diris, eble mi metu arachidan smirajon, porche la idoi cesu crii. Ciam pli varmas, la birdoi facile trovas insectoin, cae via onclo consideras che la birdoi devas mem nutrisin. Crome, pro la varmezzo, la farita smirajo moligas, ofte pli liquas, cae ecgutas. Do, la onclo tamen metis sian smirajon, imagu, ciam ge patroi rimarcis installitan trunco manjujon, Tui ili venis preni la smirajon kai portis gin al siai idoi. La birdidoi cesis crii, ili rapide satigis. Vere tre amuse. Madi post eta silento demandis. Ciu foie vi vidis birdoin morti? Oh, yes! Ocasas che nian corton visitas iu rabo birdo. La lasta ciasado de granda lanio iom timigis niain cutimain birdoin, che dum du sequae tagoi ili ne venis mangi. La lanio estas la plei eta rabo birdo en Quebecio. Gi venadis la lastan monaton prescau unu foie semaine. Gi si digis sur alta brancio de la granda acero, cae observis activezo in circa tri mangiuioi qui regule havas sun flora in semoi gi observis diversa in birdoin. Granda lanio tre lerte evoluigis sian chas metodon captante en flugo. Cun captita birdetto gi forflugis arbaren, sidigis ien sur brancio, cae mancis gin fore de niai oculoi. Granda lanio captis pasintiare in nia corto ancau belan flavan birdeton – Yes, estis flava vir cardelo. Havanta citrone flavan kai nigre grizetan coloroin, gi tiel colora trevideblas. Tiun postagmeson, ni rimarcis che subite ciui birdetoi forflugis. Sam momente, anca la flava cardelo volis escapi en naibaran corton sed ancora u fluganta giam estis captita de la granda lanio, quiu flugas ege rapide, cae ciel rabo birdo, gi havas perfectan vid capablon. Malgaia ni restis pro morto de la bela birdetto. Ču vi conas alian rabo birdon? Madi plue demandis. Nian corton controlas ancau accipitro copera tre bela, pli granda, ruf colora rabobirto. birdo. Accipitro copera causis che la vintra emberizo frapisin en nian grandan fenestron du alian foioin. Unu foion mi vidis tui, eh, mi volis tui iri preni gin, char la frappo ne estis forta. Mi credis che post eta riposo gi povos forflugi. La birto cuscis tutte tranquille sen move. En la momento, cia mi volis malfermi la pordon de la sun chambro, via onclo diris, «Oh, ne faru tion! Attendu, vidu!» Mi rimarcis la accipitron coperan, ciu al flugis cae volis preni la birdeton, set iom hesitis vidinte nin. Yes, mi vidas bone gian mascon, sub la oculoi gi havas nigre pluman eh, linion cae tio donas la impreson ke gi havas mascon. Tiu nigra linio sub grizeta corpo aspectas ciel buso ciu ridas. De la malantaua flanco gi havas ancao blancain cae hel brunain plumoin. Tiam la accipitro staris apude, ec rigardanta min de la alia flanco de la vitra pordo. Gine timis. Cio casis alla birdetto? Via onclo pensis che la cusanta birdetto mortis. Limar fermis pordon, la accipitro tui forflugis alten cae exidis sur la brancio de apuda arbo. Via onclo volis preni la emberison cae jeti gin ala rabo birdo che gi mangiu gin, sed la emberiso ne estis morta. Tuscita per fingroi de via onclo, gi quasau revivigis. Gi prenis curagion au sian lastan forton, cae subite ec flugis arbaren. La accipitro sidis vidis tion, cae tui pretis ec flugi en la saman directon. La ciasado dauris, sed ni ne scias kiel gi finigis. Kiui birdoi venas en printempo? Plurai birdoi venas en printempo, cae restas gis autuno. Kelkai construas neston en la plei alta verda birdometo. Dom troglodito estas ceni inter la plei etai birdetoi. Gi havis beboin jam dum du someroi sed la lastan autunon, ciam via onclo puridis la dometon, li trovis du ovoin en la dometo. Birdetoi ne elv ovigis. Via onclo ne scias kio ocasis, kia lage patroi forlasis la nesto. Ču iu birdo pli bele cantas? La dom troglodito bele cantas en printempo. Tamen, plei bele cantas la cant passero, quiu en somero vivas proxime de ni. Gi videblas ciu tage en nia corto. La cant passero tion bele, cae laute cantas, che oni facile trovas sur quiu brancetto de iu arbo gisidas. Gi mangias insectoin, cae serchas grunden, cion gisatas. Ču vi audis, ke birdo po vas miaui? Mi, de, mi demandis al Madi. Ne, mi ne niam audis, si respondis. Yes, yes, iu birdo nomijas Katamokanto. canto. Gi estas gris colora, grandas kiel America merlo, kai same shatas mangi beroin de sambuco en nia corto. Ili du ofte pasigas tempon ceni, trovante divers speza in beroin en ar de arbustoi cae vermoi sur herbeio. Iam malumas cae birdoi dormas, quietigas, nenio movigas, en la corto rega silento cae malumo de vintra vespero. Cio pretas por riposiga nocto. Venu madi, estas la tempo ciam ni al proximigiu la tablon cae mangiu, Di certe amalsatas